Novajoi el Europa Unio. Sen pluvo la sequezo en Europo daure pli malbonigios. La sequezo en Europo povas pli malbonigi se la seca cae necutime varma somero dauras, lau lastatempa rapporto de la Esplor Centro de la Europa Commissiono. Italio estas plei trafita de la dangero de sequezo, sed areoi de Suda Francio, cae Hispanio, cae Portugalio ancau estas trafitae. La raporto confirmis che Europa entute estas tushita de longae secae periodoi. Niai analizoi montras che ciui Europae riveroi estas caracterizitae per malalta aquo nivelo. Exemple, Reino causas grandan problemon en Nederlando, diris Andrea Toretti, chef officisto de la Esplor Centro. Francio travivis varmegon la quaran foion. La registaro diris che ili alfrontas la plei malbonan sequetson registritan pro manco de besonata pluvo quanto cae extremae temperaturoi. Lau la Franza meteologia servo, la varmego spertita en la sudae regionoi de la lando et tendigios al la tuta lando cae restos gis la semain fino. Plantoi ciel lavendo cae sunfloroi, floroi, secigis pro la varm ondo.